Pirmoji kronikų knyga, 23 skyrius. Kai Dovidas paseno ir sulaukė daug metų, jis savo vieton paskyrė savo sūnų Saliamoną, Izraelio karaliumi. Dovidas sukvietė visus Izraelio kunigaikščius ir levitus. Buvo suskaičiuoti levitai, sulaukė 30 metų ir vyresni Jų skaičius buvo 38 tūkstančiai vyrų. Iš jų tarnystai viešpatės namuose buvo paskirta 24 tūkstančiai, 6 tūkstančiai vyresniaisiais ir teisėjais, 4 tūkstančiai vartų sargais, o 4000 šlovino viešpatį instrumentais, kuriuos padirbdino Dovidas. Dovidas suskirstė juos pagal tris Levio sūnus – Geršoną, Kehatą ir Merarį. Geršonai buvo Ladanas ir Šimis. Ladano sūnus – pirmasis Jehielis, kiti Zetamas ir Joelis. Šimio sūnus – Šelomitas, Hazielis ir Haranas, iš viso trys – Šitie buvo Ladano šeimų vyresnieji. Šimio sūnus – Jahatas, Ziza, Jaušas ir Berija. Iš viso keturi. Jahatas buvo pirmutinis, o Ziza antrasis. Jaušas ir Berija neturėjo daug sūnų. Jie buvo laikomi viena šeima. Kehato sūnus – Amramas, Icharas, Hebronas ir Uzielis. Iš viso keturi. Amramo sūnus – Araonas ir Mozė. Araonas ir jo sūnus buvo paskirti tarnauti švenčiausioje, smilkyti viešpaties akivaizdoje, jam tarnauti ir laiminti jo vardu. Dievo vyro, Mozės sūnus, buvo priskirti prie Levio giminės. Mozės sūnus – Geršomas ir Eliezeras. Geršomo sūnus buvo Šebuelis. Elezero sūnus buvo Rehabija. Elezeras neturėjo kitų vaikų, o Rehabijos sūnų buvo nepaprastai daug. Icharo sūnus Šelomitas buvo vyriausias. Hebrono sūnus pirmasis Jerijas, antrasis Amarija, trečiasis Jahazielis ir ketvirtasis Jakamamas. Uzėlio sūnus, pirmasis Michėjas ir antrasis Išija. Merario sūnus, Machlis ir Mušis. Machlio sūnus, Elezaras ir Kišas. Elezaras mirė neturėdamas sūnų, tik dukteris, kurias vedė Kišo sūnus, jų pusbroliai. Mušio sūnus – Mahlis, Ederas ir Jerimotas – trys. Šitie buvo Levio palikuonis, vyresnieji savo tėvų namuose, surašyti pavieniui vardais. 20 metų amžiaus ir vyresni, kurie atliko tarnystę viešpaties namuose. Dovidas sakė, viešpats Izraelio dievas suteikė ramybę savo tautai, kad jie gyventų Jeruzalėje per amžius. Levitams nebereikės nešioti palapinės ir indų reikalingų tarnavimui šventykloje. Pagal paskutinius Dovido žodžius, levitai 20 metų amžiaus ir vyresni buvo suskaičiuoti. Jų tarnavimas buvo padėti Araono palikuonėms viešpaties namų tarnyboje, tvarkyti kiemus ir kambarius, valyti bei prižiūrėti šventyklos reikmenis ir atlikti visus darbus prie Dievo namų parūpinti padėtinės duonos, miltų valgomajai aukai, neraugintų papločių, keptų ir maišytų su aliejumi aukų, svarščius bei saikus. Kas rytą ir vakarą dėkoti ir šlovinti viešpatį, aukojant deginamasias aukas per šabą, jauną menulį ir per kitas šventes, kaip buvo nustatyta. Jie turėjo saugoti susitikimo palapinę, šventyklą ir savo brolius, Arono sūnus, tarnaudami viešpaties namuose.